Dvyliktas skirsnis Baunas atsišlėjo nugarai į sieną ir įsmeigė į baimės kupinas akis. Iš kur jūs viską žinot, sušuko, jūs velnės? Aš žmogus, oriai atsakė tėvas Braunas, todėl mano širdis pilna visokių velnių. Klausykit, tarė kiek patėlėjęs, žinau, ką padaryt, bent jau didžiąją dalį galiu nuspėti. Įsiskyrė su broliu jūs nesitvėrėt teisuolio įniršių ir net pagriebėt kujelį, pasišovęs užmušti jį burnojantį. Atsigodėjęs pasikišot kujelį po užsakstytų rūbų ir puolėti bažnyčią. Jūs pašėlusiai meldėtės įvairiausiose vietose, po angelo vitražu, balkone, virš jo ir dar aukštesnėme balkone, nuo kurio rytietiška pulkininko skrybėlė jums atrodė kaip rupenėjančio žalio vavalo nugarą. Tada jūsų sielui kažkas sutrūko ir jūs trenkit viešpaties griausmu. Vilfridas išglevusi ranką palietė galvą ir tyliai paklausė – iš kur jūs žinot, kad skrybėlėje atrodė kaip žalias vabalas? Ak, atsakė šis vos šyptelėjęs, sveikas protas pasakė, bet klausykit toliau. Taigi aš žinau visą tai, bet daugiau niekas nežino. Kitą žingsnį žengsit jūs, aš jau nieko nebedarysiu. Man tai bus kaip išpažinties paslaptis. Kodėl? Priežasčių yra keliaus, kurių tik viena svarbi jums. Palieku viską jūsų valiai dėl to, kad šiaip ar taip netapot užkėtėjusių žmogžudžių. Nebandėt primesti kalties kalviui, kai tai atrodė lengva, nei jo žmonai. Tik silpna protį norėjot padaryti kaltą, nes žinojot, kad jis nenukentys. Jaučiu pareigą žmogžudžio elgesį rasti tokių prošvaiščių, o dabar ženkit žemynį kaimą ir eikit savo keliais, aš viską pasakiau. Jie dutilėdami nusileido įvijais laiptais ir išėjo į saulės nutvėksta kalviais pašalę. Vilfredas Baunas rūpestingai atšojo medinius kiemų vartelius ir priejas prie inspektoriaus starį. Noriu pasiduoti, nužudžiau brolį. Apolono akis Skaidrus ir Podraug drumstas, nepakartojamai žėrintis, padumavęs vanduo, neįmanoma temzys paslaptis, vis labiau ir labiau kito iš pilkumos įspindesį, kai saulė kopė zenitą virš Westminsterio, o du vyrai ėjo Westminsterio tiltų. Vienas jų buvo labai aukštas, kitas labai žemas. Laki vaizduoti šią porą būtų palyginusi su arogantišku parlamento rūmo laikrodžio bokštu ir kuklesniais Westminsterio abatijos pečiais. Man žemesnysis vilkėjo sutaną. Aukštasis vyras buvo niekas kitas, kaip privatus seklys mesijai Erklis Flambo. Įsėjo į savo naująją būstinę, naujame daugiaaukščiame name, priešais abatijos fasadą. O žemasis buvo niekas kitas, kaip tėvas Braunas, švento Pranciškaus Ksavero bažnyčios Kambervelyje kunigas. Paaiškinimas Kambervelis, Londono rajonas. Paaiškinimo pabaiga. Atlikęs paskutinį patepimą Kambervelį, jis ėjo apžiūrėti, kaip jo draugas įsikūrė naujoje vietoje. Pastatas buvo amerikietiško stiliaus ir dangų raižio aukščių ir sklandžiai veikiančia telefonų bei liftų sistema bet jis buvo ką tik baigtas ir dar beveik tuščias, įsikylę tik trys nuomininkai – aukštė virš flambo ir po juo. Du viršutiniai ir trys apatiniai aukštai buvo visai tušti, bet metų žvilgsnį į šį daugia aukštį bokštą akį traukė kur kas įdomesnis dalykas. Be menkų pastolių liekanų išorėje virš flambo kontorus – kyšojo didžiulis švitulys. Tai buvo aukso spinduliais padabinta žmogaus akies atvaizdas, užgožintis du ar tris langus. Kasgi čia dabar, paklausė tėvas Braunas ir sustojo. A, nauja religija, jogdamasis atsakė Flambo. Viena iš tų, kurios atleidžia tau nuodėmės, sakydamos, kad tu jų ir neturėjai. Regis panašiai į krikščionių mokslą paaiškinimas – krikščionių mokslas, Jungtinių Amerikos valstijų protestantų sekta, neiginti materialaus pasaulio egzistavimą. Paaiškinimo pabaiga. Dalykas tas, kad virš manęs įsikūrė žmogus vadinas save kalonu. Nežinau jau tikros pavardės, juk šita, aišku, prasimanyta. Po manim dvi mašinininkiais, o virš galvus tas patrakęs šarlatanas skelbė save naujųjų Apolono žinių ir garbina saulę. Tegul pasisaugo, tarė tėvas Braunas, saulė negailestinga dėvybė, bet ką reiškia ta baisinga akis – Suprantate, jie moko, atsakė Flambo, kad turėdamas tvirtą dvasę žmogus gali viską ištverti. Du jų svarbiausi simboliai yra saulė ir atmerkta akis. Anot jų tikrai sveikas žmogus gali atsimerkęs žiūrėti į saulę. Tikrai sveikam žmogui, tarė tėvas Braunas, nešaus minti žiūrėti į saulę. Na nu tai tiek ir negaliu pasakyti apie naująją religiją, nerūpestingai užbaigė flambo. Žinoma, jį galinti išgydyti visas kūno ligas. Ar jį gali išgydyti ir vienintelę sielos ligą, rimtai susidomėjęs paklausė tėvas Braunas. Kokiagi ta vienintelė sielos liga, šipsodamas įstarė flambo, o tai tikėjimas savo sveikumu, atsakė jo draugas. Flambu labiau domino maža jauki kontora po juo negu išpuošta šventovė viršui. Jis buvo blaivaus proto pietietis, galys įsivaizduoti save tik kataliku arba ateistu, o naujos religijos ryškios ir blyškios jam nelabai rūpėjo. Bet žmonija jam rūpėjo visat ypač graži žmonija, o tos dvi panelės apačioje buvo ir šiaip įdomios. Kontorą nuomojo dvi seserys, abi lieknos, juodaplaukės, viena aukšta ir labai patraukli, jos ereliškas veido profilis buvo tamsus ir ištingas. Tokias moteris visuomet vaizduojamės iš profilio, lyg aštrius ginklo ašmenis. Jei tarytum skrostę skraudė savo gyvenimo kelią. Akys įspūdingai spindėjo, bet veikiau plieno nei deimantų spindesio, o tiesi leona figūra buvo lyg ir grakšti, bet sukaustyta. Jaunesnioji sesuo atrodė tarsi sumažintas jo šešėlis, pilkesnį, bliškesnį, menkesnį, abi vilkėdavo rimtais juodais kostiumais su vyriškais rankogaliais ir apykaklėmis. Londono įstaigose tūkstančiai tokių santurių, stropių moterų, tačiau šie dvi buvo ypatingos ne tiek savo regima, kiek tikrąją padėtimi. Mat Paulinas teisė, vyresnioji, buvo šeimos herbo pusės grafystės ir didelio turto paveldytoja. Išauginta pilyse ir soduose, santrus šaltumas, būdinga šių dienų moteriai, vėliau ją atvedė į širkštesnę ir, jos manimų, kilnesnę būtį. Pinigų jį neišsižadėjo, tai būtų buvusi romantiška ar vienuoliška auka visai svetimo jos valdingam praktiškumui turtą sakėsi laikanti konkretiems visuomeniniams tikslams. Dalį investavo į savo beznį, pavyzdinį raštvedybos verslo branduolį, o dalį paskirstė įvairioms organizacijoms ir akcijoms, skatinančioms moterų įdarbinimo programas. Kiek šiam gana proziškam idealizmui pritarė jo sesuo ir partneriai Joana, niekas dorai nežinojo bet paskui savo vadę jį sekė atsidavusi kaip šuo, ko netragiškai, ir tai kėlė didesnį pasigėrėjimą negu tvirtas ir pakilus vyresniosios upas. Mat Paulinas teisiai apie tragedijas negirdėti nenorėjo, buvo sakoma, jog ji neigianti jų buvimą. Pirmą kartą įėjus į namą, flambo pralinksmino jaus griežtas taigumas ir šalta nekantra – Vestibiulyje jis laukė berniuko liftininko, kuris paprastai nulydė svečius į reikimą aukštą. Bet ši skaišia akį mergina erelis ryštingai atsisakė gaišti laiką dėl tokios ceremonijos. Ji išrėžė liftą puikiausiai išmananti pati ir jai nereikia jokios pagalbos, nei berniukų, nei vyrų. Nors jos butas buvo tik ketvirtame aukšte, per kelias kelimo sekundės įspėjo flambo atsainiai pažerti begalę savo esminių minčių, kurių bendra linkmė buvo ta, kad ji yra šiuolaikiška veikliai moteris, kurie žavisi šiuolaikiškais veikliais mechanizmais. Jos ryškios juodos akys degė abstrakčių pykčių tiems, kurie smerkia mechanikos mokslą ir ragina grįžti prie romantikos. Visi – Jis sakė, turėtų mokėti valdyti mechanizmus, kaip jį mokanti valdyti liftą. Ji pasipiktino netgi tuo, kad Flambo jai atidarė lifto duris ir į savo kontorą šis džentelmenas kaupė šypsodamasis kiek sumišęs dėl tokio karštoliško savarankiškumo. Jie iš tikrųjų pasikarščiuodavo, bet žvaliai, dalykiškai, jos liaunų elegantiškų rankų judesiai būdavo staigus ir net greunantys. Kartą, įėjęs į jos kontorą mašinraščio reikalais, Flambo rado ją nutrenkusią sesers akinius ant žemės ir trypiančią juos. Ji jai draužė pamokslą apie lygoistas mediko išmonės ir nesveiką pasidavimą silpnybei, tegu sesuo tik pabandanti vėl atsinešti šitą paliegelių padargą, o jai pačiai paklausė jį. Gal reikėjusė medinių kojų, peruko ar stiklinių akių, tai sakydama žaižaravo akimis it kraupiais kristalais. Flambo, apstulbęs nuo tokio fanatizmo, neištvėrė ir paklausė, sutiesia prancūzišką logiką, kodėl mis Paulinai atrodo, jog akiniai yra lyguistas silpnumo ženklas, o liftas ne. Ir kodėl vienu atveju mokslo pagalba galima naudotis, o kitu ne. Tai visai kas kita, išdidžiai atšovė Paulina Steisi. Baterijos, motorai ir panašus dalykai rodo žmogaus stiprybę. Žmogaus, misteri Flambo, taigi ir moters. Mes dar turėsime tas didžiasias mašinas, kurios įveikia tolimus nuotolius ir aplenkia laiką. Didinga ir puiku, tai ir yra tikras mokslas. O tie bjaurūs daktarų peršami ramentai ir gipsai, baikštuolių pramanai – Daktarai klyjoja rankas ir kojas, lyg mes būtume lošiai ir lygoti vergai. Bet aš gimiau laisva, misteri Flambo. Tie daiktai tik atrodo reikalingi, nes žmonės yra auklėjami bijoti, o nebūti stiprus ir narsūs. Taip ir kvailos auklės liepia vaikams nežiūrėti į saulę ir tie iš tikro jau nebegali pažvelgti ją, neprisimerkę. Bet kodėl iš visų žvaigždžių vienos negalima matyti? Saulė man nevaldovė, ir kada panorėsiu, žiūrėsiu į ją asimerkusi. Jūsų akys, tarė Flambo, prancūziškai nusilengdamas, apakins saulę. Jam buvo malonu tarti komplimentą šiai keistai, griežtai gražuoliai darė dėl to, kad ją tai lyg ir išmuždavo iš vėžių. Bet užkaupęs į savo aukštą, jis giliai įkvėpė ir švilptelėjo mintyse, sakydamas – tai ją jau užbūrė tas kerėtojas ir jo auksinė akis. Nors apie naująją kalono religiją jis nieką žinojo ir ne itin ją tiesidomėjo, apie spoksojimą į saulę buvo girdėjęs. Jis greit pastebėjo, kad šios du aukštus, virš jo ir po juo, sieja tvirti vis glaudesni saitai – Žmogus, pasivadinęs kalonu, atrodė didingai, savo išvaizdą jis visai tiko būti Apolono žiniu. Ūgiu beveik prilygo flambo, o grožiu gerokai pranoko. Auksas palvė barzda, skvarbios mėlynos akis ir ant pečių lyg liūto karčiai krenta plaukai. Savo stotu jis buvo tarytum nyčės šviesia plaukis žvyris, bet šio žvėries grožį kilnino, skaidrino ir švelnino tikras intelektas bei dvasingumas. Jeigu ir turėjo panašumo į didžiuosius saksų karalius, tai į tuos, kurie buvo ir šventieji. Tų įspūdžių nemenkino ir kasdieniška Londono aplinka. Tai, kad jis turi kontorą name Viktorijos gatvėje, kad kabinete tarp jo kambario ir koridoriaus sėdi klerkas, eilinis jaunolis su rankogaliais ir apykakle, kad įprastiniai lenteliai skelbė jo pavardę, auksuotas jo tikėjimo ženklas kabo virš gatvės kaip okulisto reklama – Visa ta vulgarybė negalėjo timti valdingo guvumo ir įkvėpimo, kurį spinduliavo kolono kūnas ir siela. Trumpiau tariant, šis šarlatanas darė didžio žmogaus įspūdį. Net su drubiniu švarku, savo kontoros darbo drabužiu, jis būdavo žavus ir įspūdingas, o apsisiautęs baltų rūbų ir karūnavėsis aukso lanku – Taip jis kasdien sveikindavo saulę, atrodydavo taip nuostabiai, kad kartais besijuokint jį žmonės gatvėje bemat surimtėdavo. Į savo balkonėlį priešais visą Westminsterį sukalbėti litaniją savo spindulingajai dievybei šis naujasis saulės garbintujas išeidavo tris kart per dieną – per saulėtekį, saulėlydį ir per patį vidurdienį. Ir kai nuo parlamento bokštų ir parapijos bažnyčios dar tebe įdėjo vidurdienio valandos dūžiai, flambo draugas tėvas Braunas pakėlė galvą ir pirmą kartą išvydo baltąjį Apolono žynį. Flambo šitų kasdienių febo sveikinimų buvo jau prisižiūrėjęs, tad šovė tiesiai į aukštojo namo priengį, net neapsidairęs ar kunigas su juo – o tėvas Braunas, pagautas profesinio dėmesio ritualui, o gal tiesiog asmeninio dėmesio kvailiojimui, sustojo ir įsistebeilijo į saulės garbintojo balkoną kaip į kokią lėlių teatro komediją. Pranašas kalonas jau stovėjo tiesus su sidabro rūbais ir pakeltom rankom, o nepaprastai skvarbus jo balsas per visą judrę gatvę skardeno saulės litanijų žodžius – Buvo jau įpusėjęs, akis įsmeigęs į ugnies rotulį. Vargu ar jis apskritai, ką nors matenčio žemės ir galima drąsiai tvirtinti, kad žemo apskritaveidžio kunigo išminio žvelgiančio į jį mirksinčiomis akimis tikrai nematė. Šie du labai nepanašus vyrai tuo turbūt ryškiausiai ir skyrėsi. Tėvas Braunas niekur negalėjo žiūrėti nemirksėdamas, o Apolono žinys žiūrėjo savo į vidurdienio saulį ne nemirksėdamas. O saulę, šaukė pranašas, o žvaigždę, ryškiausia tarp žvaigždžių, o versme, tyliai surūvantis lepiningoje erdvėje, neblėstančio baltumo, baltų liepsnų, baltų gėlių ir baltų viršūnių, baltoji motina. Tu esi skaistesnį už nekalčiausius ir romiausius savo vaikus, į tavo amžino tyrumo ramybę pasigirdo gausmas ir trenksmas, lyg krintančios raketus, kurį perverė šaižus pratisas klyksmas. Penki žmonės puolė į rūmų vidų, o trys lauk. Per minę staiga perbėgo širpas, kad atsitiko baisiai nelaimiai, to baisesnį, kad nežinia kokia. Tik du žmonės po trenksmo ir samišio liko ramus. Dailus Apolono tarnas balkone ir neišvaizdus Kristaus tarnas apačioje. Galiausiai rūmų tarpdurį pasirodžiusi aukšta flambo figūra savo titanišką energiją nustelbė į žmonių būrį. Prabilęs visų balsų, smarkių lyg rago garsas, jis liepė pašaukti gydytoją, o jam grįžtant į tamsų pilną žmonių priengį, iš paskaus nepastebimai įsmuko tėvas Braunas. Sprauzamasis pro žmonės, jis dar tebegirdėjo didžiai melodingą saulės žinio dudenimą, aukštinantį laimingąją deivę versmių ir gėlių draugę. Tėvas Braunas rado flambo ir dar kokius šeši žmonės stovinčius aplink tą uždarą vietą, kur paprastai nusileidžia liftas. Tačiau liftas nenusileido. Nusileido kas kita, tai kas turėjo būti lifte. Jau keturias minutės flambo ten žiūrėjo, į kraujais paplūdusi kūną ir suknežintą galvą. Jis niekiek nebejojo, kad tai ta pati gražuolį, kurį neigė tragedijų buvimą, Paulina Steisi. Ir nors liepiai pakviesti gydytoje, niekiek nebejojo, jog ji mirusi. Jis negalėjo dorai prisiminti, ar jį jam patiko ar ne, tiek daug dalykų svėriai ir į vieną ir į kitą pusę bet ji jam buvo gyvas žmogus su savo bruožais, įpročiais ir jo širdį vėrė netekties skausmas. Jos gražų veidelį ir pompastiškas kalbas jo atmintyje staiga itin gyvai iškėlė mirties kartėlis. Kaip per kūnas iš gedro dangaus, kaip nematomas žaibas ši žavė išdėdi būtybė, akimirksniu buvo nutrenkta į atvirą lifto šachtą mirčiai dugne. Ar tai savižudybei? Neįtikėtina, kad žudytųsi tokia aršiai optimistijai, o gal žmūžudystijai, bet kasgi žudys šiame beveik negyvenamame name, pratrūkęs garžių balsu, kurio nepavyko išlaikyti tvirtų, jis paklausė, kur tas kalonas. Kaip visą žemas ramus ir sodrus balsas užtikrino jį, kad pastarąsias penkiolika minučių kalonas balkone garbina savo deivę – Išgirdęs tėvo Brauno žodžius ir pajutęs jo delną, Flambo pasuko savo tamsią galvą ir paklausė, jeigu jis visą laiką buvo ten, tai kieno čia darbas? Galbūt, atsakė antrasis, užlipę aukštinime sužinotumėm, iki policijos atvykimo turim dar pusvalandį. Palikęs nužudytos paveldėtojos kūną, gydytojų valiai Flambo užbėgo laiptais į mašinininkių kontorą ir radęs ją visai tuščią, grįžo į savoją. Paskui pakitusiu išbalusiu veidu pažvelgė į draugą. Sesuo, tarė jis nemaloniai rimtai, jos sesuo atrodo išėjusi pasivaikščioti. Tėvas Braunas linktelėjo, jo, Arba nuėjo į to saulę į žmogaus kontorą, tarė jis. Jumis dėtas patikrinčiau, o paskui čia pas jūs viską apsvarstysim. Ne, staiga pridūrė, lyg ką prisiminęs, nejaugi ir liksiu toks kvailas. Aišku, kad ne čia, kontoroj, apačioj. Flambu pažvelgi nustebęs, bet nusekė paskui mažai kunigą į tuščią seserų teisį butą kur tas nepermanomas ganytojas atsisėdo prie pat durų į didelį raudoną odą aptrauktą krėslą, kad matytų laiptus ir aikšelės ir ėmė laukti. Laukė jis neilgai. Už kokių keturių minučių laiptais nusileido trys asmenys panašus tik savo rimtimi. Pirmoji ėjo Džoanas teisė, Vėlionė sesuo, vadinasi, ji buvo viršuje, laikinojoje Apolono šventovėje už jos ėjo pats Apolono žinys, sukalbėjęs litaniją, oriai žengė tuščiais laiptais visą savo grožybę, jo baltas apsiaustas barzda ir per vidurį perskirti plaukai priminiai doriai kristų einantį iš pretoriumo. Trečiasis buvo flambo, suraukęs juodos antakius ir kiek suglomes. Miss Jonas teisi, perkreiptų veido, anksti žilstelijusiais plaukais, nuėjo tiesiai prie savo stalo ir įgudusio judesiu išskleidė į popierius. Vienas veiksmas gražino visiems savitvardą. Jeigu mis Džonas teisi nusikaltėlį, tai jos šaltumas nepaprastas. Tėvas Braunas kurį laiką stebėjo ją su keista šypsenėlė, paskui, nenuleisdamas nuo jos akių, kreipėsi į kaloną. Pranašę, tarys, norėčiau, kad papasakotumėt man apie savo religiją. Mielai papasakočiau, tarė kalonas, nulengdamas galvą, kurią dar tebe puošė karūna, bet nelabai suvokiu, kodėl prašot. Na, suprantate, pradėjo Braunas su atvira abejone balse. Mūsų moko, kad jeigu žmogus puoselėje piktus keislus, tai yra iš dalies jo paties kaltį. Vis dėlto galime skirtingai vertinti tą, kas išniekina savo tyrą sąžinę ir tą, kieno sąžinę aptemdo sofistiką. Taigi, ar jūs tikrai manot, kad žudyti negalima? Tai kaltinimas, ramiai paklausė Kalonas. Ne, taip pat maloniai atsakė Braunas, tai ginamoji kalba. Kambarį užvaldžius nejaukiai tylai Apolono pranašas atsistojo, jis iš tiesų atraudė lyg kylanti saulį. Kambarys buvo kupinas jo šviesaus ir gyvasties, kurios rodos būtų pakakę visai Solsberio lygumai. Mantija apgaupta figūra puošia kambarį, tarsi klasikinės draperijos. Majestotiški gestai skelbė tokią nevaržomą didybę, kad menkas juodai apsirengė šių laikų kunigėlis buvo kaip koks nesusipratęs prielipas, apskritas juodas šašas ant Elados grožybės. Galų gale susitikom kajafai, tarė pranašas. Paaiškinimas. Kajafas, Biblijoje žydų vyriausias kunigas, teisęs kristų. Paaiškinimo pabaiga. Šioje žemėje realiai egzistuoja tik tavo bažnyčia ir mano. Aš garbinu saulę, o tu – saulės užtemimą, tavo dievas merdi, o mano gyvuoja, įtarinėti ir šmeišti tavo darbas, vertas tavo rūbo ir tikėjimo, visą jūsų bažnyčią Juodoji policija, jūs esat šnipai ir sekliai, nesidrovintis nei klastaus, nei kankinimų, kad išgautumėte iš žmonių kaltės išpažinimą. Jūs žmonėse įžiūrit piktadarystės, o aš nekaltybę. Jūs jiems įkalbat nuodėmingumą, o aš dorybingumą. Blogių knygų skaitytojų tarsiu dar vieną žodį prieš paleisdamas vėjais tavo paikus košmarus. Nei iš tolo nesupranti, kaip menkai man terūpi tavo pasmerkimas. Tai, kad tu vadini negarbę ir kartuvių baisybėmis, man tik vaikiškas baubas. Tu pasisiūliai sakyti ginamąją kalbą, Man tiek mažai tai rūpė šis regimybių pasaulėlis, kad aš pasakysiu prokuroro kalbą. Šitoj byloj man gali būti mestas tik vienas kaltinimas ir mesiu jį aš pats. Mirusioji buvo mano mylimoji ir nuotaka, ne pagal jūsų koplyčių įstatymą, o pagal tauresnį ir griežtesnį jums nesuvokiamą teisę. Mudu su ją vaikščiojame ne jūsų pasaulio keliais, žengėme krištolo rūmuose, kai jūs kiūtinot mūriniais paužėmių koridoriais koridoriais. Aš jau žinau, kad policininkai, paprasti ir teologai visada įsivaizduoja, jog meilį išauga į neapykantą. Tai jau vienas prokuroro argumentas. Tačiau antras argumentas stipresnis, nenuslėpsiu ir jo. Tiesa ne tik tai, kad Paulina mane mylėjo, bet ir tai, kad štai šį rytą, prieš mirdama jį prie šito stalo parašė testamentą, kurio man ir mano naujai bažnyčiai paliko pusę milijono. Na, dėkit man antrankius, manot bijau to, ką jūs man išdarinėsit, katurga man bus tik pakeliais stotis, kur aš lauksiu jūs, kartuviais man bus vežimas, kuriuo pas ją nuskriesiu. Jis kalbėjo su tokiu triuškinančiu oratoriaus įtaigumu, kad Flambo ir Joanas teisis poksojo į jį netekę žado bet tėvo Brauno veidą temdė vien tik sielvartas. Akis jis buvo nudelbęs į žemę ir kaktoje matėsi skausmo raukšly. Saulės pranašas kiek atsišlėjo žydinį ir kalbėjo toliau. Keliais žodžiais išdėščiau visus argumentus prieš save, daugiau nėra bet man užteks dar mažiau žodžių sumalti juos į miltus, kad neliktų nei ženklo. Į klausimą, ar padariau šį nusikaltimą, atsakau trumpai drūtai, negalėjau to padaryti. Paulinas teisį nukrito iš čia žemint penkios minutės po dvylikos. Šimtas žmonių teisme paliūdytų, kad savo balkone viršui aš stovėjau nuo pat dvyliktos visas penkiolika minučių įprastiniu savo viešų maldų laiku. Mano klerkas, padarus jaunolis iš Klapmano, man joks giminė, prisiek sėdėjęs pereinamame kabinete, pro kurį visą rytą niekas nevaikščiojo. Jis prisieks, kad aš atėjau geras 10 minučių prieš 12, 15 minučių prieš nelaimingą atsitikimą ir kad visą tą laiką iš savo kabineto arba iš balkono niekur nejau. Geresnio alibi nei nesugalvosi. Pusę Westminsterio galiu pasikviesti į teismą. Manau, kad antrakius galit paslėpti byla nutraukta. Bet baigdamas išklausiu viską, kas jūs gali dominti, kad šio idiotiško įtarimo neliktų nei kvapo. Aš atrodo žinau, kaip mano nelaiminga draugė ištiko mirtis. Čia jūs tiesa galite apkaltinti mane, ar bent jau mano tikėjimą ir filosofiją, bet pasodinti už tai, negalit. Visiems siekiantiems aukštesniųjų tiesų, gerai žinoma, kad istorijoje yra buvę tokių adaptų ir apšviestųjų, kurie turėjo galę levituoti, tai yra savo jėgomis kybauti ore. Tai tik viena materijos įvaldymo, mūsų okultinės išminties apraiška. Vargšiai Paulina buvo impulsyvi ir ambicinga.